על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. ביקשתי ולא מצאתיו. אקומה נא ואסובבה בעיר, בשווקים וברחובות. אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתיו. מצאוני השומרים, הסובבים בעיר, את שאהבה נפשי ראיתם? כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתיו ולא ארפנו, עד שהווה אותיו אל בית אמי ואל חדר אורתי. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות, או באיילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה, מכל אבקת רוכל. הנה מיתתו של לשלמה, שישים גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. הפריון עשה לו המלך שלמה, מעצה על לבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו.